بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل العسير سهلا سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا علي Zahvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima Posebno ga molimo da nam čuva blagodat vjere u našim srcima. Molimo ga da nas počasti da budemo od onih koji traže korisno znanje i da budemo od onih kojima se gospodar pred svojim melekima ponosi. Salavat i salam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlima, sahabima i svima onima koji slijede uputu do sudnjega dana. Ja bih vas zamolio samo malo naprijed da priđete, da bi mogli ovi ahvarku koji su na vratima da bi mogli ući. Na samom početku, kao što smo uobičajili, zamolit vas da se sjetimo dovom i fatihom imama Buharije čiju hadijsku zbirku, alhamdulillah, čitamo. neki kuranski ajeti uvijek čovjeka kao da prvi put ih čuje, iako ih možda i na pamet zna. Dok je Hafiz Amar učio ove kuranske ajete أَنَّ فِيكُمْ Znajte da je među vama Rasulullah sallallahu alaihi Čovjek zaista ne može biti ravnodušan pred govorom svoga gospodara. Gospodar kaže da je među nama Rasulullah sallallahu alaihi Dokle god je njegov stil življenja među muslimanima. Dokle god je salavat i selam prisutan na ovom svijetu. Rasulullah sallallahu alaihi sallam je To je valemu enne fikum Rasulallah Znajte da je među vama Rasulullah sallallahu alaihi manim Svakim onim trenutkom koji, kojim insan pokaže svoju odanost Rasulullahu ili učenjem salavata, ili slušanjem njegovog hadisa, njegovog govora, ili učeći Kur'an kojeg je Rasulullah dostavio, on je na neki način svjedok ovog kur'anskog ahita Da je wa'lamu enne fikum Rasulallah. Znajte da je među vama Rasulullah Braćo i sestre, puno je stvari koje mi kao narod moramo početi učiti. Jedna od vrlo bitnih stvari – i to je pitanje možda i našeg mentaliteta. I dok ste se pomicali ovamo, meni ne upade um kako, subhanallah, kako nas Allah dragi sve odgaja ovdje. Nisam ni zamolio, nisam ni završio, već sa bavi počeli pomjerati. se već, alhamdulillah, raširio za one koji dolazi. Jedna od elementarnih stvari, vrijednosti, mumina i muminke, muslimana i muslimanke, jeste da je on taj koji otvara i drugima prostor. Kaže gospodar, ja ejuha ladina amenu, o vjernici, iza qila lakum tefessahu fil međalis, kada vam se kaže napravite mjesta na sjelu, na mjestu gdje ste okupljeni, fesahu napravite mjesta I onda gospodar kaže, jerfa illahu, Allah je taj koji uzdiže, alladina amenu minkum, one koji od vas vjeruju. Da bi drugom dao prostora moraš vjerovati. Šta moraš prvo vjerovati da te gospodar stvorio i drugo da si prolazan na ovom svijetu. Jerfa illahu alladhina amanu walladhina utul minkum darajat. I one kojima je među vama dato šta? Ilm, I zbog toga je stvarno počast da je hadis Rasulullaha ne Kenan, ne peti, ne deseti, nego hadis Rasulullaha nas okupi da se mi družimo sa hadisom Rasulullah. I molim vas, pokušajmo u svojim srcima, ali i u svojim postupcima razvijati sebičnost Dajmo, otvarajmo mlađima od sebe. Učimo vrijednosti koje mi imamo, vještine koje imamo, znanje koje imamo, ona iskustva koja imamo. Dajte da pretočimo sljedećoj generaciji. Dajte da u tome umjesni budemo i umješni budemo. Pa da dođemo Resulullah, kažem, Allahu poslaniće, mi smo, mentalitet je naš bio nakon malo izgrađen kroz povijest ako ne treba zato što smo kroz različite sisteme vlasti prolazili, ali evo mi bošnjaci, bošnjakinje se mijenjamo. Počinjemo učiti da je vrlo bitno da otvaramo prostor drugim ljudima, da pomognemo ljudima da dođu i da svoju misiju obave kako treba. Ovo zbog čega govorim, ne samo zbog ovog pomicanja. Prošli put je sa vama bio se i Defendija Strik. ima tu Ilijaš Vrlo je bitno da dobro se ne vezuje za jednog insana jer ako se veže za njega, kada se on izmakne i dobro se uruši. Ja bih volio, dragog mi gospodara, da se ovaj broj ne upopolovi, nego da desetina dođe ovdje. Vas deset nek dođe. A ostali devedeset nek dođu devet drugih džamija u kojima se, u kojim imamo halku. Il tefsira, ili fika, ili Kur'an. Jer je to smisao. Gospodar je rekao, la jestavi, la jestavi ladina ja'lamun, ladina la ja'lamun. Nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Možda smo se u zadnjih mjesec i po dana najbolje uvjerili u to. Subhanallah, dolaze mi ljudi. I prije ovoga hadisa, poglavlje je 31. Babu talimu ređuli emetehu wa Poučavanje, čovjekovo poučavanje svoje porodice i svoje robinje, jer je u ta doba bilo robinje. Subhanallah, da li mi obrazujemo svoje društvo? Da li mi obrazujemo svoje porodice? Da li mi njih odgajamo? Danas imate situaciju, pogotovo u zadnjih mjesec, da ovo pitanje mentaliteta zapamtite, molim vas, mentalitet, moramo se učiti ako vjerujemo u Allah i ako imamo znanje, da otvaramo i drugima prostor. Jer ne može biti dobro vezano za jednog insana, subhanallah, pa Resulullah je Ebu Bekra imao. Imao je Omera, imao je Osmana, imao je Aliju, imao je Ašeremu Bešer A danas jedan insan misli svoje pamet svijeta pokupi. Prva stvar, mentalitet pitanje otvaranja drugima prostora. Na osnovu ovoga je još jedna bitna stvar. Pitaju me ljudi vezano za događaje u proteklih mjesec, mjeseci. Pa znaš da je uradio ovaj, pa znaš da je uradio ovaj, pa kaže ovaj ovo, pa kaže onaj. Subhanallah. Jedna od elementarnih stvari, princip moje i tvoje vjere, mog i tvoga znanja o islamu, učenja islama, jeste spozna istinu, znače što je nosi spozna istinu, značeš koje nosi. Nemoj istinu kroz ljude spoznavati, jer te ljudi u zabludu mogu dovesti. Jer ni Kenan, ni Hatiz ovaj, ni doktor ovaj, niko nije mjerilo istine ljudi. I vi ste to primijetili u zadnje vrijeme. Ljudi postaju mjerilo istine, pa ne može, da mogu ja biti mjerilo istine, niti ti. Spozna istinu, značeš koje nosi. I možda je to problem. Pazite, najvrijednije što je meni tebi gospodar dao jeste ovo srce. Ne može insan u ovim grudima ima dva srca. Ili iman ili kufr. Pazite mi poklanjamo srce. Ako se insan zaljubi u ljude, ne može onda biti zaljubljenik u gospodara. Mjeri stvari prema ljudima pitanje našeg mentaliteta, otvaranje prostora drugim ljudima. Naravno da mi poštujemo šulemu našu, naravno da mi poštujemo naše doktore nauka, naravno da mi poštujemo naše liječnike, naravno da mi cijenimo svakog onog insana koji na bilo koji način doprinosi dobrobiti zajednice. Ali uvijek moramo imati ovaj princip. Spozna istinu, značeš koje nosi. Ako se sjećate, na ranijim susretima sam vam onu rečencu govorio. Bolje ti je bezbroj puta da pogriješiš u mjerenju nego da pogriješiš u mjerilu. Jer ako je mjerilo ispravno, pa ti mjerio pogrešno do tebe, ali je mjerilo ispravno. Kad mu se sljedeći put vratiš, nećeš pogriješiti. Međutim, ako je mjerilo krivo, šta god na njega da staviš, ne možeš ga, ne možeš ga izmjeriti, ne možeš ga izvagati. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koji ćemo danas pročitati ide Ahberena Muhammed hu ibn Salam obavijestio nas je Muhammed sin Salamu Hadesena Muharibiju od Muharibija قال حدثنا صالح بن حيان وبيستي ناس صالح بن حيان قال عامر الشعبي od Amira الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه da je Abu Burda prenio svoga oca koji je ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qais al-Ash'ari se zvao Kale Resulullah sallallahu alaihi sallam. Rekao je Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E ovaj hadis je specifičan zato što govori o uvećanju nagradi. Vi znate da neki halovi čovjeku uvećavaju nagradu. Ovdje se govori o osobama kojima se uvećava nagrada. Kaže salasetun lehum eđran. Tri osobe imaju dvije nagrade. Ređulun min ehlil kitab čovjek od sljedbenika knjige amene bi nebijihi wa amene bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam koji je povjerovao u svoga poslanika, poslanika koji je došao prije Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i povjerovao u Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. On ima dvije nagrade. Wal abdul mamluk i osoba koja je u robstvu. Iza edda haqqa Allahi wa haqqa mevalih Kada ispuni prava Allaha Đelešanuhu nad sobom i prava onoga u čijem je vlasništvo. To je bilo vrijeme kada je bilo robo. Zbog toga smo rekli da je dole, da je gore u, naslovu poglavlja Imam Buharija rekao poučavanje čovjeka njegove robinje. Zašto u ta doba je to bilo prisutno? Aređulun, znači prva osoba koja ima dvije nagrade je osoba koja je povjerovala u vjerovjesnika, prije povjerovao u Isa pegambera. Kaže Isa a.s. je poslanik. Nakon toga povjerovao u Muhammeda sallallahu ima dvije nagrade. I ovo je na neki način podstrijek svakome onome ko tvrdi da je od sljedbenika knjige da prihvati Muhammeda sallallahu alaihi Druga osoba koja ima nagradu jeste osoba koja je rob. I vi znate da je subhanallah robstvo kroz ljudsku povijest bilo izvor i mnogih problema, a i izvor, da kažem, prostora gdje se moglo učiniti dobro djelo. Vi ste vidjeli da je subhanallah Allah Đelešanu nije doslovno, nema kuranskog ajeta niti hadisa Rasulullah gdje se dokida robstvo. Ali je na taj način što, je, što su mnogi šerijatski propisi podstakli nas da oslobađamo robove. I ogromna nagrada obećana onome ko oslobodi roba. Robstvo je u biti dokinuto na taj način. Kaže, kada, šta je problem? Kada je insan u tuđoj vlasti, vi ste na poslu. Od 8 do, do 4, od 8 do 5. Ne možete ni kući otići po knjigu, nego na papir sebi isprintate pa donesite. Čovjek je i kad je zaposlen, treba nastojati šta? Da uskladi između prava svoga gospodara, da ispuni to pravo i da ispuni pravo one osobe kod koje radi. Naravno, pravo gospodara dolazi na prvo mjesto. I tu se odražava čovjekovo ulaženje u posao, da li je ušao jasno, obznanivši osob sa kojom radi, slušaj, ja želim da obavim namaze, hoćeš ti meni prav problem oko toga. I subhanallah, imate situacija i žalosno je to. Da nekada bošnjak musliman veće probleme bošnjaku musliman pravi kada hoće da klanja nego ne musliman. Ali kaže jedan ahbab, pravio mi je probleme dok nije vidio da sam ja najbolji radnik. I onda kaže, nije problem ni na džumu da odim. Zašto? Zato jesam ja klanio. Ali sam u produktivnosti, u radu svom, bio puno bolji od drugih. Tri osobe imaju dvije nagrade. Prva, ona osoba koja povjeruje svoga poslanika, i u Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Druga osoba koja, to je osoba, hajmo kazati ne rob, nego osoba pod obavezan. Ako ispuniš obaveze prema ljudima koje imaš i obaveze prema svome gospodaru. وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَتٌ I čovjek koji je imao robinju. Jatauha, s kojom je mogao imati intimni odnos. Fe'eddebeha, ali šta je uradio? Pa ona robinja njegova kupio je u ta doba. I onda Resulullah šta? Potiče ljude muslimane da oslobađaju. Da ne dozvole Subhanallah što Hazreti Omer kaže zašto ljude robovima činite? A njihove majke su ih slobodnim rodile. To izreka Hazreti Omer. Kaže fe edebeha pa ju je on odgojio. Prva stvar edebeha. Nije rekao alemeha. prvo edebeha. Subhanallah. Čovjek može imati znanje. Puno. Međutim, ako nema edeba, nema ponašanja, ne mogu ljudi da od njega uzmu. Zašto? Zato što nema edeba čisto mi svojim ponašanjem imamo naj, čak subhanallah pitanje imana. Nekada ne možemo iman prenijeti zato što ne nosimo vjeru s onim edebom s kojim je treba nositi, sa edebom Resulullaha sallallahu alaihi Kad pozivaš ljude, pa dobro, kako bi Resulullah pozivao, evo, majka mi ne klanja, kako da ja pozovem, kako bi Resulullah, da je njegova majka, kako bi Resulullah pozivao. Ovdje kaže Resulullah ima insan robin, kaže fe fa ahsane te edibeha. Pa kaže, pa je na najljepši način odgoji. Pa onda kaže, وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا Zatim kaže, odgoji je i allemaha. Šta je allemaha? Po, pouči je, suhanala. Edeb i ilm. I šta je Resulullah na prvom mjestu stavio? Jel, ilm ili edeb? E, edeb. Zašto? Jer u edeb spada edeb sa Allahom. Edeb sa Allahom. Subhanallah. Kažu, spominju da jedna od stvari zbog čega je Allah Želešanhu dao da osmanlijski halife, vi znate da se oni vezuju za Osmana, Osmani utemeljitelj Osmanlija kao dinastije. Kažu, takav je edeb imao sa Allahom, da kada bi vidio da je u nekoj prostoriji Musaf, nikada ne bi leđa Musafu okretu. Takvo poštovanje imao prema Musafu, prema Kitabu, prema gospodaru. Subhanallah. Summa a'taqaha. Onda kaže Resulullah sallallahu alaihi Pa je onda on oslobodi. Znači, odgoji je, edebio je dadne. Zatim je nauči stvarima koje su bitne. Onda je oslobodi. felehu ajran. Pa je onda ona je oženi. Postane hanuma Znači, od toga da je bila robinja, prodavala se na pijac roblje, ona mi je postala hanuma. Odgojio je i poučio. Kaže, takva osoba ima dvije nagrade. Ima nagradu jer ju je kupio, ima nagradu zašto? Zato što je nakon što je kupio, odgojio ju je, poučio i postala mu je hanom Mi imamo u hadisima Rasulullah sallallahu alaihi sallam mjerila za sve stvari i za sve odnose u kojima ulazimo. Nema odnosa da ćemo ti i ja u životu, jel to odnos između prijatelja, prijateljice i prijatelje, onaj, prijateljice i prijateljice, prijatelja i prijatelja. Jel to odnos između sina i kćerke i roditelja. Jer to odnos između bračnih drugova. U svim tim detaljima mi imamo u hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jasno pojašnjen koji je njegov stil življenja. Na koji način bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam postupio u toj situaciji. I uvijek, kada god si u dilemi, da li da nešto uradiš ili da nešto ne uradiš, uvijek se zapita da li bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to uradio. Ja svaki put kad sam se pokajao za nešto, uglavnom sam se kajao, nije to pitanje halala i haram, možda sam uradio ono što je halal, ali Resulullah s.a.v. ne bi to nikada učinio. I onda insan vidi da dobija, gospodar mu daje na vrijednost zato što nosi ono u srcu što nosi od vjere i sunneta Resulullah s.a.v. u odnosu prema ocu i majci. Ovdje bih vas zamolio bez obzira koliko dobro bilo malo u našem društvu. Koliko malo bilo oni koji slijede istinu. Kaže Hasan al-Basri, drži se istine i nemoj usamljen biti, jer si sa gospodarom. I neka te ne obmane veliki broj onih koji laž slijede. Vrlo je bitna stvar. I mislim da je to pored onoga našeg mentaliteta i pored one, one osnovne stvari koje sam vam govorio vezano za, za spoznaju istine. Vrlo je bitna stvar za nas kao narod da otvorimo proces edeba i ilma. Proces odgajanja i proces edukacije. Mi ne smijemo sebi dozvoliti da budemo imanski nepismeni. Jedan od razloga što ova halka je tu, jeste da sebi opismenijemo imanski. Da znamo šta je hak pa da ga slijedimo. Jedna od ova, ako znate, koji znaju arapski, koju učimo ovdje, gospodaru naš, pokaži nam istinu onakvom kakva jeste, istinu i počasti nas da je slijedimo a pokaži nam zabludu onakvom kakva ona jeste i počasti nas da od nje pobjegne. Subhanallah. Stalno vam spominjem ono da što je Hazreti Alija govorio, zaista je znanje bolje od imetka. Kaže, jer imetak, onaj, ti imetak čuvaš, a tebi je znanje čuva. Subhanallah. Jer ti metak čuvaš, a tebi je znanje čuva. Kaže, znanje kada ga trošiš, kada ga širiš, ono se pročišćuje. A i metak kada trošiš, on od tebi odlazi. Kaže, znanje je to koje sudi, a i metku se sudi. Subhanallah, insan kupi glupost od sto maraka. Na osnovu svog znanja je sudi ono, a kažeš, bil dao sto maraka, no ne, to kaže glupost. Subhanallah. Zbog toga u hadisima Resulullaha sallallahu Danas sam pronašao jedan hadis, čuo sam ga i ranije, ali sam ga pronašao, nisam bio siguran kakav je kontekst bio. Vrlo sličan kontekst ovim situacijama kada mi zaista ne, zna, ne znamo odgovor da dam. Zašto? Zato što, se, zato što se ne odgajamo, zato što ne učimo. Kaže Ebu Davud, bileži hadis je vjerodošte. Kaže grupa ashaba Resulullah su putovali. Šta se desilo? Trebali su konačiti. Jednog od njih je kamen pogodio u glavu. I raskrvario mu dobro glavu. Kad je ujutru ustao na saba vidio je da je ustao džunup. Imao poluciju ustao. I kaže on ovim svojim prijateljima, subhanallah, imate li mi takvu olakšicu da mi date? Da se ne moram kupati. Zima, evo i krv još uvijek nije stala. Kažu, ne znamo ti olakšice. Kaže, čovjek je uzeo posudu sa vodom i okupao se. Nakon samo pola sata, sat vremena, čovjek je obolio i od te bolesti je preselio na lijet. Došli kod Resulullah sallallahu alaihi sallam, pitali ga za Kaže, Resulullah sallallahu alaihi sallam, zapamtite ovu dovu. Prije nego što insan bilo što vjeri, kaže, zapamti ovu dobu Resulullah sallallahu alaihi sallam. Pateluhu, patelehumullah. Dvije riječi pateluhu patelehumullah. Nije šala dova Resulullaha sallallahu Kad insana ubiješ dunjalučki, ko zna, pogriješio si pa pokaj, a znam si ubiješ mu i dunjaluki ahiret. Dadniješ mu nešto od vjere što nema veze s vjerom. Srce njegovo napuniš besmislicama. Valja meni te pred Allah. Kaže, pateluhu Ubili su ga, Allah njih ubio. Allah njih ubio. Zbog toga sjećate se poglade u Buhari El ilmu qabla al amel Znanje prije riječi i dijela Nemoj Ako je od vjeri Nemoj zloupotrebljavati što te zovu hafiz što te zovu doktor ili efendija ili što ti ugleda. Nemoj zloupotrebljavati to. Odvagaj šta ćeš reći. I kad kažeš Budi čak spreman da kažeš ja sam pogriješio. Jer ja nisam nasum, ja nisam sačuvan od greške ko pejgamber. Subhanallah. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi Onda nas uči Rasulullah. Kaže, fa innema šifa'u su'al. Kaže, lijek za onoga koga, koji ne zna. Hadis Rasulullah. Lijek za onoga koji ne zna jeste da šta uradi, da, da pita. Kaže se Resulullah je rekao dovoljno bilo da je povezao glavu, da je uzeo temu i da je klanio sa temom. Život ljudski. Zbog toga, vraćaju sestre, obratimo pažnju na procese koje mi u životu otvaramo. Čime se mi bavimo? Nemojte da umet, stalno govorimo umet itpra, umet čita, jel da? Uči, studiraj. A mi smo umet nun, val palem, nun, tako mi kalema, tako mi olovki. Mi moramo otvarati procese učenja. Mi ne smijemo dozvoliti da nas neko kao mazge uzme ovako zanosi voda nas gdje hoće. Ne smijemo to dozvoliti. Ono što Allah otvara u lem zaista je ogromno. Prije par dana na fakultet islamskih nauka dolazi delegacija iz jedne zemlje i pita mi za jednoga alima Subhanallah kako Allah uzdiže oni koji vjeruju i dobra djela čini ako traže znanje. Allah mu rahmetila, ja sam ga upoznao 97. godine. Mubarek insan. Oni koji su čuli za Sejda Havu, ima njegova knjiga je prevedena. Džundullah i par njegovih knjiga je prevedeno. Šejh Omer Hava je rođak od šejh Sejda. 17 godina je čovjek bio u zatvoru u samici. 17 godina. Kaže, kad su ga pustili u dva ujutru, u četiri je bio na sabahu predvodio ljude kao ima. Ja ga gledam, nije smio s ljudima se družiti. Nisu mu dali. Kad preslušava djecu, on ide sredinom cesti, a djeca idu jedan po jedan, dolazi iz desne strane i uče Kur'an da ih on sluša dok ide ulicom. Kao slučajno ih sluša. Koji mi blagodat imam. Evo sad na sred čaršije da sjedim da preslušavam nekoga, nikom neće. Da opismenimo bošnjake. Niko mi neće ništa. Kaže mi ovaj Aba, pa nisi čuo, šeh Omer je preselio, kaže Allah ga je uzeo u 27. noći. Mjeseca Ramazana. Ono što vam uvijek govorim, men sadeta na Allah, sadetahu Allah. Onaj koji je iskren sa Allahom, Allah njegovu iskrenost potvrdi. Allah će ti dati ono što hoćeš, pa pazi šta, šta hoćeš, pazi šta želiš. Možda ono što dobiješ ne bude baš ono što si mislio da će ti doći. Ja molim gospodara da nas počasti, da u svojim životima otvorimo put, puteve znanja i da učimo. I da nastojimo ustrajati u dobru makoliko ono malo bilo. Nijedno djelo nije malo ako ga gospodar primi, a nijedno djelo nije veliko ako ga gospodar Ja molim gospodara da nas počasti da naš dan jedan ne prođe, a da ne proučimo nešto iz Kur'ana. Molim gospodara da naš dan jedan ne prođe, a da se ne sjetimo barem jednog hadisa Rasulullah sallallahu neka ne prođu naši a da nismo barem nekom je skrenuli pažnju na dobro i odračali od zla. To je život naših srca. Kada to umre u nama, umrla su naša srca. Molim gospodara da nas na tom putu pomogne. Da proučimo dobro. A'udhu billahi na šeitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kefa, wa salatu wa salamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas džehennema i svakog djela koje približava džehennem. Gospodaru naš, utječemo se kod Tebe od znanja koje nam neće koristiti, od oka koje neće iz straha od Tebe zaplakati, od srca koje Tebe nije straha. Gospodaru naš, molimo te da sačuvaš nas i umet Muhameda sallallahu alaihi wasallam na svakome mjestu. Gospodaru naš, obskrbi umet Muhameda. Gospodaru naš, sačuvaj umet Muhameda. Gospodaru naš, pouči umet Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Molimo te gospodaru najvećim imenom tvojim da nas približiš džennetu i svakim dijelom koje približava džennetu. Gospodaru naš udalji od nas džehennem i svako djelo koje približava džehennem. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas proživiš u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovih časnih ashaba, hairli, insana, alima, šehida i svih oni koji si ti počastio na ovome i na budućem svijetu, gospodar. Počasti nas da ustrajemo u dobro makako ono malo bilo, jer ti si onaj koji primaš i nagradu udvostručuješ i u ustručuješ gospodar. Gospodar, naš oprosti nama, roditeljima našima, izliječi bolesne od muslimana, gospodar. Molimo te najvećim imenom tvojim. Subhana rabbika rabbil iza tema yasifun wa salamun alal al